القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادي القدس تنادي قدس تنادينا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا ننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كيف se vraćamo? Jeste li se umorili? A? Ima li ko od vas kakav prijedlog ovako za relaksaciju? A? Evo Mustafa, Mustafa se sve će nam objasniti. Alaikum selam, Rasulullah. Ehlan, sehlan. nije ovdje i te znao sve što se to nije. Ovi što je došli svi noći. Doga, šta se događa u Palestini? Doga sam malo poru. Koja su gaže samo? Nije to ništa spominjati. Ne ima na vijestima ništa od toga. Ja? Kaže, navodno, da su počeli i napada sa ovaj I ovaj, ovaj, ovaj, e sad je. Dobro. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne kuđahide na Allahovu put da utvrsti njihove korake u dobro za svoju pomoć pobjeti. To se vraća. Dok ne možete zaboraviti svoje namazine. Ovdje dok morali smo mesiru. Između žana i kameta. Zadnje trećine noći. Tako. Dobro. Mi smo govorili o ashabima Ridvanullahi alihim i o njihovoj vrijednosti, jel tako? Njihovom mjestu u šerijet. Pa nastavljamo u tom onaj pogledu, stigli smo do tačke, jel tako, kakav je stav ehlu sunneta prema onome što se desilo između ashaba. Kakav je stav ehlu sunneta prema onome što se desilo između ashaba ridvanullahi arihim. Pa napiste. Židovi su li opaku zavjeru protiv muslimana tako što se jedan od njih pretvarao da je prihvatio islam a zvao se Abdullah ibn Sebe ili poznat u istoriji kao Ibn Seuda Ibn Seuda sin Crnkinje koji je ubacio smutnju i širio nezadovoljstvo protiv Osmana radijallahu anhu što se završilo ubistvom Osmana radijallahu anhu koje je opet samo po sebi ostalo sebebom velikog razdora među muslimana velikog razdora među muslimana jeste li vidli već znači ovo sam sad pokušao u jednoj rečenici da e, šta je se sve dogodilo jedan skutljivac pretvarao se da, da je prihvatio islam i onda je počeo izmišljati laži protiv Osmana radijallahu an, koji je po izmavu ahlu sunnata sa pravodni kalifa i pravodni nasljednik Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Ova istorija znači ona je za ibret i Allah subhanahu wa ta'ala govori o pričama, je tako, za ibret kazivanje o, o narodima prije i poslanicima. Tako i ovo iz ovoga se vidi znači da kad se širi nezadovoljstvo, kad se potvara neko, tako, ma, bez obzira na njegovu pravednost, bez obzira na a, njegov istikamet, da tako kažem, to nezadovoljstvo se šta? Može proširiti, tako? Zato što uvijek među ljudima ima onih koji su bolesnih srca, slabog imana, skloni fitni, nasjedaju na svaki trač. Je tako? Prenose to odmah kao poslasticu. Prave atmosferu nezadovoljstva, je tako? A atmosfera nezadovoljstva znači izaziva atmosferu nepovjere, nepovjerenja. A u atmosferi nepovjerenja onda je najbolje laži protvr. tako? I onda će, niko ne može ustanoviti i provjeriti sad. Niti će ih, tako, niti ih može vratiti na neke povjerljive ljude pa da se to zaustavi niti znači dolazi do, do onaj a onda kad se desi veća stvar od toga tako ovdje je stvar kulminirala time ubistvom Osmana radi Allahan e kad je ubijen Osman radi Allahan znači to je samo posebno šta kulminacija veliki događaj je tako koji je onda on od sebe je tako šta sebebom velike fitne da se poslije ljudi podijele po, po tom pitanju, je tako? I da se zbog toga još više šta, ulije nepovjerenje i poslije ra, razdor. I poslije razdor. Danas, vraću, u ovoj davi ima isto tako ljudi koji će danas napravi fitnu, je tako? I danas ti napravi belaj i zbog njega, je tako? i njegovim sebebom ti napravi bela i posvađate s onim. A tako? A sutra kad ti se posvađaš s onim i napravi postije je tako, nepovjerenje i ovo i ono s onim, on sutra se okrene i vi zranimo zajedno. Razumim? I tako dalje. Znači, sve ove stvari mi vidimo danas kod nas. I te ljude smutljivi se prepoznajemo. Prepoznajemo njihov posao kao što vidimo posao Abdullah ibn Sebe Jel tako? Prepoznajemo njihovo posao na raznim mjestima i na raznim stranama. I molim Allah stano tela da nas sačuva njihovog zla. A ovaj posao Abdullah ibn Sebe nije izmislio on, je jel tako? Nego kao što spominje napišete komentator Tahavine poslanice Tahavine akide napišete, rekao je Ibn Abil Iz Ibn Abil Iz Ibn Abil Iz, ibn Abil Iz. Znate, oni komentari su šta Tahavinu, o Rišalu, ili tako, Tahavinu, Akidu. Šta je rekao? Ja ću i njegov govor skratiti. Tako da na kraju kažete, kad završim ovaj citat, znači da je to šta? Znači, skraćeno, uz sažetak njegovog govora, tako nešto, dodajete, znači da nije od slova do slova. Osnova rafidizma, osnova rafidizma, šta je rafidizam? šiizam. A kako? Osmo, osnova rafidizma je nastala u želji rušenja islama od strane Abdullah ibn Sebe židovskog Jemena e, jemenskog židova jemenskog židova koji je lažno ispolio islam što podsjeća na postupak Šaula ko je ovaj Šaul? Kaže se srca kasnije Pavle prokleti. Ovi kažu sveti, tako. A vi stavite srtića Pavle prokleti i da su pametni i oni bi ga svi proklinjali. Jer ih je sve izvao iz Ali mi onda kažemo svi oni su prokleti. A tako? Resul sallallahu alaihi sallam i sve prokleti. La'an Allahu li jehude van nasar. Allah prokleti zidove krčane. I sad su ovi koji su prokleti, neki hoće da nešto napravi. A, suživot, čas. Ali nije sad samo suživot, nego to ide dalje. Zajednici moce, dove. A, da Allah sačuva, svi su prokleti znači kao što posjeća na postupak Šaula Povlaka Pavle, je tako, koji je također lažno se pretvarao da je prihvatio e, i povjerovao u Isa alaihi sara. Isa alaihi sara. Tačka. To je prilike nešto izgovora Ibn Abila Iza. Ali ovaj Pavle, on je isto židov. Isto bio židov. U kurcu, oni u Kurtobije, vi znate da e, židovi nisu imali svoje države, to je sve bila vizantijska carstvo, vizantijsko carstvo, bio je u, tamo vizantijski navjesnik. Kad je došao Isa Arej sa nam je tako pozivao šta, oni su tražili od vizantijskog navjesnika da policijom spriječi Isa Arej i Salam, tako da poziva. Da tako bilo. Znači šta, nazove policiju, nije nazove, nije bilo, nego Znači, tražili su pomoć od koga? Od, znači, Vizantije koja je inače bila strana vlasti za njih. To tako? To nije bila njihova država. I oni su bili potlačeni u toj državi, je tako? Bili porobljeni u toj državi. I dolazi im poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala da ih izbavi, je tako? I umjesto da ga slijede, Jel tako? I da idući pravim putem, jel tako, popravi svoj ukupno stanje, jel tako? Jer Allah bi pomogao protiv Rina. Oni traže od Rina da svojom policijom sa vlasti zaustavi sa Anisara. Dobro, vi znate onda da ste nagovorili, jel tako? Uh, tražili, onda je a, rimski navisnik ih prepustio nije se htio miješati da oni sami poriješte, tako? Pa je rulja, htjeli su da ubiju Isa a.s. Znate šta je bilo Allah s.a.v. izdigo Isa a.s. A onda su oni nastavili proganjati njegove uče, učenike. Ko? Židovi, znači nije, opet vizantijska policija to nije toliko smetala, ali tako? Nego su samo <coughs> nije se plaho miješali, tako? Razumijete? ali su sve radili opet sa njihovom do, dozvolom i usaglasnosti sa njima. I Šaul je tražio od kad je kad su protjerali i Saove havarijune, jel tako, njegove učenike, sallahu alaihi sallam, iz kuca, prednjačio njihovo progonom učenju bijanju ko Šaul. I onda je tražio od rimskog navjesnika dozvolu da ide u Damask jer se tamo neki učenici otišli i tamo je svijet počeo da prihvata islam i da vjeruje u poslanstvo Isa Aleyhisselam na putu da Damaska Kofol usnije neki san i tamo je došao kao poka kao pokajnik pretvarajući se pred učenicima Isa Aleyhisselam koji je tad bio prisutan Butros tako bio je Bernaba prisutan i tako dalje. Dru, onda su oni u početku s nepovjerenjem gledali u njega, jel tako? A kasnije on, znači, zadobio njihovo povjerenje i sa njima išao u davu na razna putovanja i prebio sebi ime Pavle sad, jel tako? I onda jednom prilikom otišao direktno u Rim u prijestolnicu paganskog tog carstva i tamo počeo pozivati, međutim šta? Iskrivljujući da Isa nije čovjek nego ila, je tako? i e, tako da. I prilagodio je vjeru kome? Rimljanima, onome, kako se zove onaj, njegovoj e, majci Heleni i caru onome, kako mu, Konstantinu, I onda je onaj, kad, kad je on objasnio vjeru da ona u suštini nema ništa protiv njihove idolatrije, pa onda su oni to prihvatili to. Kad su to prihvatili, kad su to čuli Bernaba i, i, i, i Butros i ostali, pisali mu pisma, Butros je sve pješke došao za njim u Rim, I rekao ljudi, on vas laže, nije to govorio Isa, a ne i oni su ga ubili onda. A on je onda njegovo ubijstvo iskoristio da još više zadobije emocije Rimljana i kaže, vidi, ubiše znači, on je došao da podrži našu davu. Znači, šeitan, pravi šeitan. I onda, <clears throat> kad je zadobio podršku rimske vlasti, šta je onda uradio? Onda je rimsku policiju potrebio protiv ostatka Havarijuna. Havari i zato su ostaci postiti istinski nosioci vjere i šerijata i sa ali se nam stav gdje su završili duboko u arapskom polostru i u planinama i pećinama bježeći od Rim rimske vlasti e danas oni koji iskrive vjeru s kim se pomažu sa rimskom polistru tako Istorija se ponavlja, vraća, sve isto. Jedan kroz jedan. Sve isto. I kad ne mogu, vidite, prvo su židovi sami strašavali one koji ih pozivaju, tako? Mi danas u ovoj fazi dao i nemamo toliko problema s policijom, nego gdje? Još nam nije policija zabrala negdje djeru. tako? Nego oni koji krivo predstavljaju ovaj din, oni svoje ručno to rade. Tako? A kad ne budu mogućnosti, onda i ne smeta da pozovu rimsku policiju. I... A, ne smeta ništa, sve to ide. A mi, alhamdulillah, smo sretni sa dokazima šarijeskim dokazima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah došli poglavari i sam se zajedno da ispiraju doktora ovaj, Hafiz to baš se dom sa vas molim da mi smo mogli izvati džamije zovem policiju da i policija izvati ovaj, znači Dobro. Uglavnom, to je prilike taj govor, to je to što ti događaj, ponavljaj se. Tamo je bio Pavle, ovdje, ovdje imamo Abdullah ibn Šebe, tako, kad je a, eskaliralo ubistvom Osmana radijallahu anhu, on se više nije time bavio, nego šta? pokrenuo se onda i počeo pretjerivati u pogledu a Ali je radijallahu anhu proglasio Aliju ilahom. Jel je radijallahu anhu pohvatio ove i popalio ih, a on je uspio jes, pobjeći. Uspio pobjeći. Da bi i dalje, znači, posle toga fit nosio. Ha? <coughs> Jer, je. Znači, sad ste malo ob, ovako kompletnu sliku o svemu tome. Še, ja mislim sad da naj, ne znam, čito si nam o Dajjalu, kad je nam govorio ima da misli. O Dajjalu, drugog pogleda. Idemo dalje. Idemo dalje. Kaže šeht Musab ibn Tejmi, rahmehullah, ibn Tejmi je opet, znači da vam ne citiram, slova do slova, ali za Allahovu pomoć neću nimalo utjecat na značenje, znači da bude suština ista. U Ubijstvom Osmana radijallahu an srca su se razjedinila. Muslimani su dali prisegu Ali radijallahu an. Ali radijallahu an. Iako je on bio najpreći da bude halifa, najbolji koji je ostao, to nije dovelo do jedinstva zbog ukupnog stanja, a to ukupno stanje, al tako, e, start ukupnog stanja, nereda i nepovjerenja, nereda i fitne. Znači, nije Ali Arabijallahu An Boga da ponovo objedini Zato što jednostavno u, jednoj takvoj atmosferi inicijativi su jel tako, imali ko fitneđije, galanđije, jel tako. Ljudi od hajra nisu mogli da da prodru, jel tako, zbog tog ukupnog stanja. Dobro. Rekao je također, znači, nije Muavija radijallahu an se protivio hilafetu Alije. Što znači on nije se protivio hilafetu Alije? Nije mu ništa protiv da Alija bude halifa, ali tako? Nije on tražio hilafetu. Nije Muavija radijallahu an, sad kako sam rekao, Hilafetu Alije, radi Allah, tako? Ali, kad nije htio dati prisegu, a zašto nije htio dati prisegu? Tražio da li je da šta kazni ubice Utmana, a fitna još se nije sve slegla, još je to sve uzburkano, ne može se ustanoviti. Ni ko su te ubice, ni kako, ni gdje, razumijete? Znači, situacija je uzburkano. E sad, kad on nije htio dati prisegu, mi idemo dalje u toku naše rečenice. Ali kad, šta kako sam rekao? Prisegu Alija radijallahu an je vidio da mu je to bio vađib. Tako, svi se muslimani skoro složili oko njegovog hrata. To ovaj neće. Ali je radijallahu an vidi da mu je kome muavi sad vađib da dadne prisegu. O tako? Vidio je da mu to vađib. Ovaj neće. Ako neće, znači onda je učinio ha, haram, jer muslimani moraju imati jednog kalifa i svi biti okupljeni kod nje. Onda je Ali radijallahu anhu vidio da, da ima znači opravdanje da se bori protiv njega. Vidio je da ima opravdanje da se bori protiv njega. Kako bi prestalo njegovo odupiranje u pokornost. Njegovo odupiranje u pokornost i kako bi svi muslimani bili okupljeni oko jednog kalife. Je li opravdan Ali razlog? Jesu bili okupljeni oko jednog kalifa. Te braće da vam napominje da ovo nije bilo zadan, znači da je to bilo dugo sabora, razgovora, uh, jel tako, pregovora, razgovaranja, iznošenja dokaza i tako dalje. Kad je Ali Radjallahu An vidio da nikako ne može da uspostavi red, jel tako, da ovlada situacijom, <coughs> tražite od mene da povatam lopove, situacija uzburkana, a vi svojim odbijanjem prisege, još više doprinosite toj uzrokanost. Je li je radijallahu an htio da stane i tome u kraj? Nećete, sad ćemo se boriti. Kad vas pokorimo, onda ćemo uspostavljati red, redom. O tako? I to je bio šerijatski opravdan potez i razmišljanje, ali tako? Zastavano šerijatskom dokazu, ali tako? Jest. E sad, a s druge strane, Moavija je tvrdio da mu to nije vađi. Šta da mu nije vađi? Da se, da radne prisvek, da se pokori Ali radi Allah. I da je borba Ali je protiv njih nepravedna. Kao što je i ubijstvo Usmana nepravedno. A njegove ubijice su se pritajile u Alinom taboru. Ali ja nije u mogućnosti da ih kažnim kao što nije bio u mogućnosti da zaštiti Osmana radi Allah. Da zaštiti Osmana radi Allah. A nama je vađi da dadnemo prisegu kalifi koji je u mogućnosti da sprovede pravdu. Da sprovede pravdu. Je li tako? Pa se smatralo da je nepravda da ih Alijas radi Allah na napada tako. Ste vidjeli sad? Znači, Ti sve, je tako? Ovi su gledali ovako, ovi su vidjeli onako, ovi traže, ovo oni traže, ono. A to je bio cilj svega. Normalno, fitna sitava od početka i smisljena zbog, zbog toga. Kad nastane onda teško, teško je najrazboritije, ali šta je gdje je. Na to još kad se dodaju neki rivajci da se oba tabora došli, dogovorili, jel tako? i da, da, da pregovara kad je počela bitka i kad su se u taboru i u logorili, jel tako? I kad su ubice Osmana radi Allahan vidjeli da će doći do dogovora, a kad dođe do dogovora šta? Onda su oni na redu, jel tako? Onda su u ponoći ustali, ali nema znači osvjetljenja. A, u ponoći ustali i povikali šta? Izadoše nas, ubijte, pobijte, A, i onda su šta je ljudi poskakali na oružje i svako sebe brani, jel tako? I tako fitno napravili razvoj. Prekinuli taj pozitivni nekakav a, kako bi rekli kontinuitet u pregovorima, jel tako? Prekinuli ga i tako dalje. I fitno je, to je njihov posao u svim u svim vremenima. Zato dobro gledajte oko sebe i prepoznajte te fitnođije. Zašto? Da ga ti prepoznaš da znaš. Jer sutra u osudnom trenutku on ni sa čim drugim neće doći nego sa pitom. I ako mu povjeriš i na njegovu priču naslijediš, bit ćeš od onih koji u nas zađuju. Čak i onda kad budeš ubijeđen da unapređeš. Dobro. Mezheb ehl sunneta u pogledu ovog razilaženja i sukova. I sukova je. Prvo, sustežu se od govora o onome što se desilo između njih. Od govora o onome što se desilo između njih. I šta kažu? Kao što im je naređen u ajetu. Rabbe nam fir lana voli ihvani lalladine sebe kuna bil ina. Gospodar, obrosti nama i našoj braći koji su nas pretekli u imanu. U suri Hašu. Tako govori. To je mezhe behli sunnet. Ili na drugom mjestu, kao što kaže, ovo je ajet, znači sura Hesr, deseti ajet. Ili sura Bekara, tilke ummetun kad halet. Neha ma kesebet, o lekom ma kesebet. To je ummet koji je već prošao, njima pripada ono što su zaradili, a vama što vi zaradite. Znači, Bekara, 21. <clears throat> ima i dva, na 20. i na 21. na dva mjesta, znači isti ajet, 134 ajet. Dobro. Znači to je prvo i najvažnije. Iz ovog razloga nema sahih predaja o detaljima njegovog sukova, jel vam jasno sad? Braćo, dobro zapamtite. Onaj ko hoće da istražuje šta je se desilo među ashabima od detalja, sukova i tako dalje, može samo preko koga? Preko nepoznanih ravija, bolesnika koji su o tome pri, pričali, ostali ništa cijeli o tome da pričaju, ništa da preno, prenosi. To tako? Ona rubna Abdelaziz, šta kaže? Kad su ga nešto za to pitali, kaže, krv od koje je Allah sačuvao moje ruke, da prljam sad njome svoj jezik. Nisu htjeli o tome da govori, da pričaju. Prema tome, danas ko priča o tome naširoko i nadugo, od to prenosi? od najveće pogani, jel tako, i najnepoznanijih ra, ravija koji su puštali svoj jezik i upuštali se da to da to pričaju i prenose. Pa to je ovo i najvažnija tačka. Drugo, odgovaraju ehlu sunne znači odgovara na predaje dobro, odgovara na predaje koji, kako smo rekli? Odgovara na predaje koji ih spominju u lošem kontekstu postavite pa pod A su lažne i izmišljene. Pod V. Čak i ako je osnova predaje ispravna, da su izmijenjene dodavanjem ili oduzimanjem. To je drugo. drugo. Znači prvo izmišljene skroz. Drugo ima, znači, nešto slično je bilo, to tako? Ali su šta? Te predaje ili je nešto od njih to prešućeno ili doda, dodato što nije bilo. Pa opet se na njih ne možeš oslo, osloniti. Jer ispravno vijest, kad se ne prevense sve i ne spominjeno svi do, detalji događaja, tako? dobije se kriva sli, slika. Ili se doda neki detalj koji nije bio. Ha? Opet se dobije krije, kriva slika. I vi, mi ovdje imamo dosta iskustva sa tim vrstom. Mnoge stvari se desile, stvarno. Ali ti poslije kad čuješ kako ljudi pričaju o tom događaju. Allahu akbar. Ne možeš da se naivretiš. Niti možeš demantovati, reći nije ništa od toga bilo, kad znaš da jest. Ali nije bilo tako. Kako ljudi vješto samo prikrije jedan detalj, dobije se skroz nakaradna slika. Ili izmislije, dodaju samo dvije riječi dobije se skroz nakarana slika. Prema tome, to je drugi već, to je drugo, drugi način zbog čega Ehlo Sunne odbija te predaje. Treće, treće, ispravne predaje, koji je jako malo, a koji govori o njihovim greškama, Ehlo Sunne smatra da su oni opravdani, da su oni opravdani i stihadom. A u svakom stihadu se može potrefiti i pro kromaš pogriješiti, tako? Ja tako? A oni su u svakom slučaju nagrađeni za, ta, za svoj stihad. Ako pogode imaju dvije nagrade, dok promaše, jedan. Jer su istinski stihadili. Ne može se reći da nisu oni iskreno sjeli, razmišljali, je jel tako, tražili šarijatske dokaze, i dovijali se kako da na najljepši način i najkraćim putem šta prosijeku u fitru da se stane tome u kraj da se kao Ali radi Allah isti hario kaže ovo me i obaveze ja ako njega prihvatim tako ali tako da on ne mora meni dati prisegu a svi muslimani ostali mi dali prisegu a on nije sam znači ima to tako stanovnici Šama su sa njim, onda ja gubim kao halifa legalitet i, i kod ostalih. Razumijete? Znači istihadio. I njegov istihad je bio ispra, ispravan. Moav je istihadio, njegov istihad bio pogre, pogrešan. Al tako? Bez obzira što je Alija radijallahu anhu nije mogao stati u kraj nekim stvarima, ali to je da dadneš prisegu ili kako? pa onda svi zajedno da se potrudimo oko čega, je kako? Allah najbolje zna, dobro. Četvrto, oni su ljudi koji nisu bez grije, a za njehove grije imaju brojne stvari kojima se sama činjenica da su oni ashabi i preteče u imanu i preteče u imanu ukazuje na to da oni zaslužuju šta? Zbog tog fadla i vrijednosti i prvenstva u imanu zaslužuju opro, oprost za promašaje, je tako? Za grijehe. Da zaslužuju oprosti i da se prijeđe preko njihovih grešaka. Kao u hadithu, ima hadith od Resula sallallahu alaihi sallam, ovdje ga nema ispred, zaboravio sam onaj koga bilježi. A, je Resul sallallahu alaihi sallam kaže Aqilu an ahli zabil hej'at Aqilu an zabil hej'ati aferatahum oprostite u, a, ili prijeđite uglednim dostojanstvenim ljudima njihove pogreške, je tako? Ima sad, na primjer, muđahida, nekog generala, razumiješ, ušao u onaj, kako se zove, Vatikan, spostao islamsku državu do Pariza, i sad ga tamo neki policajac uhvati on možda prošao na žuto ili na crveno svjetlo na semafor ha? šta sad treba ga gnjaviti tu reći ajde nisi izgazio ni goluba ni ništa ništa više šta tako tako treba znači ne znam ja, ali potrudi se ako mi nam padne ne da vam ponesem znači to sad stepenom vjerodostojnosti i gdje se nalazi. I isto tako treće napište, njihova e, dobra djela su brojna i u tome se sa njima niko ne može porediti. Zbog samog berefeta u njihovim dijelima, kao što stoji u hadisu, da drugi kad udijele kao brdo uhod, nije vrijedno, uhod nije vrijedno njihove pregrste Znači neko dođe i podijeli brdo zlata na Allahom putu. Nije vrijedno pregršti sa tako jednog da šaba koji je dijelo. Ridvanullah Jarim, kažem. Hadith, ha? Mutefekun alaihi. Primijetio da samo govorimo hadithe, mutefekun alaihi i eventualno Bukhari, možda nekad muslim. Ha? Sve najveći stepe Ne Nema ništa. Dobro mutefekon alaihi kad kažemo to je znači imam Buhari i Muslim ovdje je već vrijeme podne a, a sutra će za lahu pomoć na pomenutem ostaje ovdje još govor šehekom islama e, vezano za ovo pitanje vezano za ovo pitanje još jedan lijep govor šehekom islama inšala da zapišete a možda će donijeti i onako jednu knjižicu risalicu koja je odgovor na e, o, govor Tarka Suvejdana o ovim fitnama odgovorio mi jedan od šehova ukratko القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادي القدس تنادي القدس تنادينا